Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի ադրբեջանական նորսադրանքներին։ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձեռքում է։ Հադրութի շրջվարչակազմում ամփոփել են 2018 թվականի Բերքի տակ կատարված աշնանացան հացահատիկայինների արդյունքները։ Իրանում շարունակվում են բողոքի ցույցերը։ Լոս Անջելեսում հայտարարվել են Ոսկե գլոբուս 2018-ի հաղթողները։ Թուրքիայում կայացած դահուկավազքի մրցումներին Գյումրեցի մարզուհին զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հունվարի 7-ին ժամը 13:20-ի սահմաններում Արցախի պաշտպանության բանակի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից հարձակված գրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականի ծնված Վաչեր Նվերի Չիլինգարյանը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայության հաղորդագրության համաձայն դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Ինչպես հայտնել են Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ստորագրել է հրամանագիր համաձայն որի Արցախի հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար պաշտպանության բանակի N զորամասի զինծառայող Վաչա Չիլինգարյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Արցախում շփման գծում զոհված Վաչե Չիլինգարյանը հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցի արդյունքում է զոհվել։ Այս մասին այսօր ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Նա նշել է, որ ժամկետային զինծառայողը ոչ մի խախտում թույլ չի տվել եւ դիպուկահարի կրակոցի արդյունքում է մահացել։ Մովսես Հակոբյանի խոսքով կա նաեւ երկու վիրավոր, որոնք թեթև մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Վիճակները բավարար է։ Նա նշել է, որ հրամանատարը գնացել է զինծառայողին օգնություն ցուցաբերելու, բայց վիրավորվել է։ Մեկ այլ զինծառայող էլ վիրավորում է ստացել մեքենայում դեպքի վայր շտապելիս հայտնվելով կրակի տակ փաստ է, որ զինծառայողը խոցվել է հակառակորդի կողմից, հրամանատարը, որը գնացել է զինծառայողին օգնություն ցուցաբերելու եւս վիրավորվել է, օպերատիվ խմբը, որը մեկնել է դեպքի վայր բարձելու հանգամանքները, մեքենան եւս ընկել է կրակի տակ։ Վիրավորները շատ թեթև են։ Ուզում եմ առանձնացնել սպայի սխրագործությունը, որ մեկ վարքյան չի մտածել, նետվել է իր զինվորին յանքը փրկելու համար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Անդրադառնալով հակառակորդի կրակոցից այզին որի զոհվելուն Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը այն անվանել է Ադրբեջանի կողմից ահաբեկչություն։ Հանձին Ադրբեջանի գործ ունենք ահաբեկչական պետության հետ։ Մենք գործ ունենք ստոր հակառակորդի հետ։ Ամանորյա օրերին զինադադարի ռեժիմի խախտումը, որը որևէ ձևով չի ազդում ռազմաքաղաքական հավասարակշռության վրա, իրավիճակը չի փոխում հոգուտ Ադրբեջանի։ Սա պարզապես ստորություն է, ահաբեկչություն, անմարդկային վերաբերմունք։ Ահա այսպիսի աննորմալ հակառակորդի հետ գործ ունենք, ասել է նա։ Դավիթ Բաբայանը հիշեցրեց, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը որպես կայունության խաղաղության միջոց դեռ 10 տարի առաջ առաջարկել էր հատկապես միջազգային ազգային կրոնական տոն օրերին զինադադարի ռեժիմը չխախտել։ Տոն օրերին նման քայլի գնալը ստորություն է, որևէ բանականության մեջ չի տեղափոխվում։ Մեզ համար սա անդառնալի կորուստ է։ Զոհված զինվորի հիշատակը միշտ վար կմնա բոլորի սրտերում, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում բեկում մտցնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մի քանի քայլեր նախաձեռնվեն։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Առաջին քայլը նրա կարծիքով պետք է լինի այն, որ Ադրբեջանը պետք է տրամադրված լինի հակամարտության խաղակարգավորմանը։ Չպետք է լինի ռազմական հռետորաբանություն, չպետք է լինի նույնիսկ հակամարտության ռազմական լուծման մասին ակնարկներ։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը պետք է հարգի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, նշել է Շարմազանովը հավելելով, որ կա 3 սկզբունք՝ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, ուժի չկիրառման սկզբունքը եւ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցի լուծումը կախված է ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահաների ակտիվ եւ նպատակաուղված աշխատանքի շարունակությունից։ Նման տեսակետ է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Վահե Էնֆիաջյանը։ Նա նշել է, որ մոտ ապագայում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթաց չի սպասում, հավելելով, որ այս փուլում դեպի հակամարտության կարգավորում կարելի է ընթանալ հանդիպումների կազմակերպման, նախարարների եւ խորհրդարանականների մակարդակով պայմանավորվածությունների ճանապարհով։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տիրող իրավիճակը բավական բարդ է։ Այս մասին ասել է թուրքագետ Վիկտոր Նադեին Ռայևսկին։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը չի կորցնում հույսը եւ շարունակում է ձգտել կրկին, այսպես ասած, իր լծի տակ առնել Լեռնային Ղարաբաղի հայերին կամ պարզապես զբաղեցնել այդ տարածքը իսկ այնտեղ գտնվող խաղաղ հայ բնակչությունը պարզապես արտաքսել, ինչպես Բաքուն դա արեց, ասենք, Նախիջևանի պարագայում։ Եվ քանի դեռ գոյություն ունի ցեղասպանությունը շարունակելու ձգտում, դժվար է կանխատեսել, թե Բաքվի արկածախնդիրներին ուր կարող են տանել այն քաղաքական եւ ռազմական նպատակները, որոնք դրել են իրենց առջև նշել է փորձագետը հավելելով որ 2016 թվականին միջազգային հանրությունը արդեն ադրբեջանական ագրեսիայի ականատեսը դարձավ եւ հայկական կողմը հրաշալի հասկանում է որ Բաքվին վստահել չի կարելի վառոթը միշտ պետք է չոր պահել Հադրութի շրջվարչակազմում ամփոփել են 2018 թվականի Բերքի տակ կատարված աշնանացան հացահատիկայինների արդյունքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացան Կադրուցի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Ակոփյանից, շրջանում կատարվել է շուրջ 15075 հեկտար հացահատիկայինների ցանց, որը մոտ երկու անգամ գերազանցում անցյալ տարվա ցուցանիշները։ Պաշտոնյանի հետ մեկտեղ օգտագործողների կողմից իրականացնում են մկնանման կուրսողների հիվանդությունների եւ վնասատուների դեմ պայքարի աշխատանքներ։ Շրջանում անհստակության համար ամուրկերային բազա ստացելու նպատակով պետական աջակցության ծրագրով անհայտ հատկացված 18 տոննա կորունգանի սերմացու խթան հանդիսացավ շրջանում կատարելու հետագայում պտղաբուծության եւ այգեգործության զարգացման, նոր այգիների հիմնադրման համար տարածքների նախավարտարացման ուղղությամբ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայտնի է, որ մանկապարտեզների խնդիրը մեր երկրում տակավին բավական լուրջ է։ Տարիներ առաջ կառավարության որոշմամբ հանրակրթական դպրոցներում նախադպրոցական խմբակներ բացվեցին, սակայն այդպիսով խնդիրը ոչ թե վերջնականապես լուծվեց, այլ մասնակիորեն թեթևացավ միայն։ թե Ինչպես են տեսնում խնդրի լուծումը ոլորտի աշխատողները, Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ստեփանակերտի թիվ 5 մանկապարտեզում բոլոր երեխաներն ունեն անհատական անկողիններ, աթոռներ եւ անձնական օգտագործման այլ պարագաներ։ Ոչ ոք չի կիսում իր անձնական իրերը մեկ այլ երեխայի հետ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ամեն օր տնորեն Սուսանա Ավշարյանը երեխաներին մանկապարտեզ ընդունելու նիմումներ ու խնդրանքներ է ստանում, միևնույնն է, իր համար երեխաների նկատմամբ անհատական մոտեցման գաղափարը վեր է ամեն ինչից։ Ամեն ինչ անհատական է, սա սկզբունքային է, ճիշտն ասած իմ կողմից այսպիսի հա հարցադրումը, որովհետև մենք երբ կար ժամանակ հացի խնդիր էինք լուծում դա հետ պատերազմյան տարիներն էր։ Դա մնացել է արդեն ուսերի հետևում, եւ այսօր մենք պետք է ժամանակին համահունչ քայլենք։ Լիարժեք մարդ դաստիարակելու համար սա պարտադիր պայման է, համոզված է Սուսաննա Ավշարյանը, իսկ այսօրինակ պայմանների ապահովումն արդեն երկրի իշխանությունների խնդիրն է։ Այսօր ես կբարձրացնեի այս հարցը մինչև համապատասխան այրերին, որովհետև իրոք պահանջարկը շատ մեծ է։ Համարյա ամեն օր ծնողները գալիս են, խնդրում են, որպեսզի նրանց հերթագրենք, բայց մեր հնարավորությունները սահմանափակ են, որտեղ ամեն տարի մենք թողարկում ենք համապատասխան թվով 30-35 երեխա, այդքան թվով էլ նաև նոր ընդունելություն են կատարում։ Արդյոք այս շենքը հարմարեցված է, թե հենց նախատեսված է եղել մանկապարտեզի համար։ Ցավոք սրտի այն տիպային մանկապարտեզ չի։ Այսինքն բնակելի շենքի առաջին երկրորդ հարկերում տեղակայված մեր մանկապարտեզը մասնակիորեն է լուծում ոչ թե քաղաքի, այլ կասեի թաղամասի խնդիրը, այսինքն պահանջարկը մեծ է, բայց հնարավորությունները ոչ այնքան։ Այս պահին մենք ունենք 3 խումբ, ընդհանուր այստեղ դաստիարակվում մեծանում են 110 երեխա։ Ընդլայնվելու տեղ մեջ կա։ Իհարկե ես չեմ կարող միանշանակ այդ հարցին պատասխանել, բայց հարագից տարածքում կառուցվող բնակելի շենքի առաջին հարկը, այսպես ասենք, մեզ խոստացել են տրամադրել, որ เป զի on-line վիմանկապարտեզը Խոսելով խնդրի լուծման ուղիների մասին Սուսաննա Ավշարյանն այն կարծիքը հայտնեց, թե մանկապարտեզները դպրոց տեղափոխելն այնքան էլ ճիշտ չէր, որովհետև իրականում դրանք երկու տարբեր ինստիտուտներ են։ Նրա համոզմամբ մայրաքաղաքը կարիք ունի տիպային 12 խմբանոց մանկապարտեզների։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն հայտարարել է, թե Թուրքիա-Հայաստան եւ Թուրքիա-Վրաստան սահմանին պատ չի կառուցվելու։ Նա նշել է, թե Հայաստանի եւ Վրաստանի հետ սահմանի երկայնքով պատկառուցելու փոխարեն պարզապես կտեղադրվեն սահմանների անվտանգությունը հսկող էլեկտրոնային սարքավորումներ։ Նշենք, որ ավելի վաղ թուրքական մամուլում հայտնվել էին տեղեկություններ, որ Թուրքիան նախատեսում է Հայաստանի եւ Վրաստանի հետ սահմանին եւս պատկառուցել։ Իրանում շարունակվում են վերջերս տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների դատապարտման եւ կառավարության աջակցության համար կազմակերպված խաղաղ ցույցերը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոուհանին հայտարարել է, որ բողոքի ակցիաները պայմանավորված են երկրի ներքին խնդիրներով, ինչպես նաև այլ երկրների կողմից սադրանքներով։ Լրատվամիջոցների հաղորդումների համաձայն առնվազն 20 մարտ դարձել է անկարգությունների զոհ, վերջին 3 օրերին Մարաքաղաքում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների արդյունքում ձերբակալվել է շուրջ 450 մարդ։ Հունվարի 7-ին Լոս Անջելեսի Beverly Hilton հյուրանոցում կայացել է կինեմատոգրաֆի եւ հերոսատեսության ոլորտում ձեռքբերումների համար Ոսկե գլոբուս 2018 կինո մրցանակաբաշխության 75-րդ արարողությունը։ 2017 թվականին լավագույն դրամատիկ ֆիլմ է ճանաչվել Մարտին Մ.K. Դոնախի «Երեք գովազդային վահանակ Էբինգի սահմանին» Միսուրի կինոնկարը, լավագույն դրամատիկ Դերասանուհի է ճանաչվել Ֆրանսիս Մ.K. Դորմանդը, լավագույն ռեժիսոր Գիլերմո Դել Տորոն։ Լավագույն հերոսատեսային դերասանուհի անվանակարգում հաղթել է Նիկոլ Քիդմանը։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտե ամերիկյան կազմակերպությունը հրապարակել է իր ամենամյա զեկույցը, որը փաստում է 2017 թվականին աշխարհում կալանավորված լրագրողների թվի ռեկորդային աճի մասին աշխարհի տարբեր երկրներում շարունակում է բանտում մնալ 262 լրագրող։ Ցուցակը գլխավորում է Թուրքիան, որտեղ գտնվում են ամենից շատ կալանավորված լրագրողները։ Նրանց թիվը հասնում է 73-ի։ Կալանավորված լրագրողների թվով ցուցակի երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Չինաստանը։ Նրան է հետևել Եգիպտոսը, համապատասխանաբար 41 եւ 20 կալանավորված լրագրողներով։ Իրանում երկրաշարժի հետևանքով տուժածների թիվը հասել է մինչև 51 մարդու։ 5.1 մագնիտուդով երկրաշարժը տեղի է ունեցել երկրի Գերմանշա նահանգի Սարպոլե Զահաբ քաղաքում։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Մարզասերների համար Թուրքիայի Էրզուրում քաղաքում անցկացված դահուկավազքի մրցաշարին մասնակցել են նաև հայ մարզիկները։ Գյումրեցի Աննա Մխիթարյանը հաղթող է ճանաչվել 10 կիլոմետր ազատ ոճում։ Աննան Սրանով նվաճել է Օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքը, իսկ մինչ այդ կմասնակցի Հայաստանի առաջնությանը։ Գերմանիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հրապարակել է այն գումարի չափը, որը կստանան ազգային ընտրանու ֆուտբոլիստները աշխարհի 2018 թվականի առաջնությունը հաղթելու դեպքում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Գերմանիայի հավաքականի խաղացողները ապարքեվավճար կստանան միայն 1/4 եզրափակիչ անցնելու դեպքում։ Այն գերմանացիներին կբերի 75000 եվրո գումար, իսկ կիսաեզրափակիչ անցնելու դեպքում կստանան 125000 եվրո։ Թարգման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։